Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 31-ն է, տարվա 90-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1770 թվականի այսօր անգլիացի ծովագնաց Ջեյմս Կուկը, հետազոտելով Նոր Զելանդիան եւ ողջելով, որ այն կղզի է, լքում է այն եւ ուղղություն վերցնում դեպի Ավստրալիա։ 1889 թվականի այսօրը տեղի ունենում Էյֆելյան աշտարակի պաշտոնական բացումը։ Երկաթյավ հանդակավոր աշտարակը տեղակայված է Մարսիան դաշտում Փարիզում։ Անվանվել է ի պատիվ ճարտարապետ Գուստավ Էյֆելի, ում կազմակերպությունն էլ հենց ծրագրել եւ կառուցել աշտարակը։ Հենց սկզբից էլ այն քննադատվել է ֆրանսիացի մի շարք առաջատար արվեստագետների եւ մտավորականների կողմից իր դիզայնի համար, սակայն ժամանակի ընթացքում այն դարձել է եւ Ֆրանսիայի համաշխարհային տարբերանշանը եւ աշխարհի ամենաճանաչված կառույցներից մեկը։ Այն հանդիսանում է Փարիզի ամենաբարձր կառույցը, ինչպես նաեւ ամենաշատ այցելված հուշակոթողն ամբողջ աշխարհում։ 1909 թվականի այսօրը սկսվում է Տիտանիկ նավի կառուցումը։ 1901 թվականի մարտի 31-ին թողարկվեց առաջին Mercedes-ը։ 1909 թվականին հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո գահանգեց արվեց Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլհամիդ բն, որը 1894-ից 96 թվականներին Օսմանյան Թուրքիայի տարածքում իրականացրել է հայ բնակչության ջարդեր, որի հետևանքով զոհվեցին ավելի քան 100 000 հայ։ Դաժանության համար նա ստացել է Կարմիր սուլթան անունը։ 1918 թվականի այսօր Միացյալ Նահանգներում առաջին անգամ մցվում է ամառային ժամանակը։ 1967-ի մարտի 31-ին ՆԱՏՕ-ից Ֆրանսիայի դուրս գալուց հետո կենտրոնակայանը տեղափոխվում է Բրյուսել, Բելգիա։ 1991 թվականի այսօրը Վրաստանում ընտրողները քվեարկում են անկախության օկտին։ 1993-ի մարտի 31-ին Արցախյան ազատամարտի ժամանակ ազատագրվեց Արցախի նշանավոր վանքերից մեկը՝ Դադի վանքը։ 1994-ի մարտի 31-ին Ագրավը ֆիլմի նկարահանումների ժամանակ պատահական կրակոցից վիրավորվեց եւ մահացավ ամերիկացի դերասան Բրենդեն Լին, լեգենդար Բրյուս Լիի որդին։ 1999 թվականի մարտի 31-ին Միացյալ Նահանգներում էկրաններին է բարձրանում The Matrix ֆիլմը։ Այսօրը ծնվել են 1596 թվականին ֆրանսիացի փիլիսոփա, մաթեմատիկոս եւ ֆիզիկոս Ռենե Դեկարտը։ Նա կենքի մեծ մասն անց է կացրել Հոլանդական Հանրապետությունում։ Մինչ այսօր ուսումնասիրվող իր աշխատությունների շնորհիվ երբեմն համարվում է ժամանակակից փիլիսոփայության հայրը։ Մասնավորապես առաջին փիլիսոփայության խորհումներ աշխատությունը մինչ այսօր շարունակում է փիլիսոփայության շատ դասընթացների ստանդարտ ուսումնասիրության թեմա լինել։ Դեկարտի փիլիսոփայությունը կապված է մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ տիեզերացնության բնագավառներում նրա հետազոտությունների հետ եւ իր լատինականացված անունով կոչվել է կարտեզիականություն։ Որպես փիլիսոփա Դեկարտը գտնում էր, որ դատողության հավաստիության հիմքը մտածող սուբյեկտի գոյությունն է։ Այստեղից էլ մտածում եմ, հետևաբար գոյություն ունեմ հանրահայտ Դեկարտյան հիմնադրույթը։ Նա հրաժարվում էր ընդունել նախկին փիլիսոփաների հեղինակությունը, ինչպես նաև խորապես թքած ուներ սեփական զգայարանների վրա։ Դեկարտն առաջինն է ներմուծել շարժման քանակ հասկացությունը, բացահայտել մարմինների հարվածի դեպքում գործող օրենքը, ձևակերպել իներցիա օրենքը, բացատրել ծիածանի առաջացումը, տվել մագնիսականության տեսություն։ Տիեզերացնության մեջ Դեկարտը մշակել ուսմունք արեգակնային համակարգի զարգացման բնական ընթացքի մասին։ Դեկարտը նաև գիտական հեղափոխության ակնառու դեմքերից էր ու համարվում էր հանճարի օրինակ։ 1907 թվականի մարտի 31-ին է ծնվել հայկոնյակագործ Մարգարսետ Դրակյանը։ Սեդրակյանի շնորհիվ Հայաստանում ընդարձակվեցին կոնյակագործության ծավալները, նոր տարածքներ հատկացվեցին խաղողի հումքի մշակման եւ մթերման համար։ Նրա ստեղծած բարձր որակի կոնյակների շնորհիվ ամբողջ աշխարհը ճանաչեց, որ հայկական կոնյակը ֆրանսիականի արժանի մրցակից է։ 1923 թվականի մարտի 31-ին է ծնվել հայ գրականագետ, թարգմանիչ, դոցենտ պրոֆեսոր Վազգեն Գևորքյանը։ 1926-ի այսօրն է ծնվել հայ ռեժիսոր պրոֆեսոր Կիմ Արզումանյանը։ 1943-ի հենց այսօրն է ծնվել հոլիվուդյան դերասան Քրիստոֆեր Ուոքենը։ Նրա մասնակցության ֆիլմերը համաշխարհային կինովարձույթում վաստակել են ավելի քան 1.8 միլիարդ դոլար։ 1950-ի հենց այսօրն է ծնվել հունգարացի շախմատիստ գրոսմայստեր Անդրաշ Ադորյանը։ 1971-ի հենց այսօրն է ծնվել շոտլանդացի դերասան, պրոդյուսեր, սցենարիստ եւ ռեժիսոր Էվան Մակգրեգորը։ 1972 թվականին իսպանացի ռեժիսոր, սցենարիստ, կոմպոզիտոր եւ դերասան Ալեխանդրո Ամենաբարը։ 1984-ի մարտի 31-ին է ծնվել հայ ֆուտբոլիստ արձակվող Ռոբերտ Զեբելյանը։ Այսօր մարտի 31-ն է, տարվա ավարտի մնաց 275 օր։